นาทโยเทกาลิกาสัญญายังคาราโตอิติกิจจสิเทอิติยมติยโววาการโตริริยาอติเตตตะวันตุตาวีภาวะกัมเมสุตาพุทธคามาทิเทกตาลิจิโตอินาสัพพทาสุปโตจาอิสันตุสุอิกา อิจเตสุสมานกตุเกสุตเวตุงวาอาระหาสกาทิยุจาปัตตวัตเนอรมะเทสุจาปุปากาเลกะกตุกานังตุนาตวานาตวาวาวัตมานิมานันตา สาสาติระตุ ปาลิโตริตุมานาติระตุอาคามาตุโกภาเพอิกะอิติกิปิตานากาเพตุติโยคันโด